Son las tres y ya tienes que irte. Mami, no me vas a olvidar. Si es hijo puta te toca, bebé, no dudes, me tienes que llamar. La baby está como coqueta, me está viendo a los ojos y yo mirando las tetas. Me cogió de la mano y fue como tomar dos pepas. Estábamos prendidos como que me hizo la vuelta por ella me pongo serio. Esa mamacita me gusta desde el colegio, mami llama que estoy ebrio, que te llego sin misterio. Todos los patos te tiran, yo te parto por el medio. Yo le muerdo hasta las nalgas, mami desnúdate pero quédate en tangas. Que voy a darte una, una que otra tanda. Toma el micrófono, quiero ver cómo cantas. Mami, qué linda estás. Las La barra tope los caballo por ese culote. Desenfocan por la mirilla de ese coste Yo ve cochorro que no se agote. Uy, todos esos patos que te tiran los mandamos a hacer fila. Tú tomas tequila y un creepycito que el percho te cuida. Se calentó y nos fuimos pa' la esquina. Un sobeteo de esos que no se olvidan. Wow. Mami, qué lindo estás. Qué rico huele tu spray caballo por ese culote. por ese la cola mi se coté. Yo veo cocho ropa que no se bote. Uy.